Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 28, 1759 Pinahintulutan ni Pope Clement XIII na maisalin sa iba't ibang lengguwahe ang Biblia. Ayon sa banal na Papa, sa ganitong paraan, maaabot ng Ebanghelyo ang lahat ng mga tao at mananampalataya para sa pag-unawa sa banal na aklat. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.